neprijatelji sunneta organiziraju, e, argumentiraju da se Allah obavezao čuvati Kur'an, ali se nije obavezao čuvati sunnet. Kako im odgovoriti suprotstaviti? Što se tiče ajeta koji govori, naravno, to smo čuli i čini se Hafiz je spomenuo u svome govoru, Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, obećao da će čuvati Kur'an i Kerim, to se misli naravno čuvati Kur'an i Kerim od bilo kakve preinake jednog jedinog harfa i njegove izmjene tiče sunneta Allahov poslanika sallallahu alaihi to je naravno drugi izvor koji nije na taj način prenesen kako je Allahova objava kao što znate imate hadisi kuci u kome je govor Allahov ali su riječi poslanika sallallahu alaihi wasallam dakle manija ili sadržaj suština je od Allaha ali je govor nas od poslanika sallallahu alaihi wasallam jer je njemu bilo ubrzano u njegovo srce dakle da to objasni ljudima kao kada vi sad prenijeli nama kako smo ono imali prilike sad malo prije čut došao i tamo klanio i onda prenose evo ga i sad kad je on poručio eto mene samo da klanjam tri rekata a mi svako od vas prenio svojim riječima što je Hafiz rekao i nije ništa izmijenio suština je ista ali nije citirao Hafiza od riječi do riječi razumijete ali je rekao da on klanja tri rekata tako je došlo preko poslanika sallallahu alaihi sallam, dakle manija je sadržaj od gospodara svjetova, ali su riječi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi Sellem. Kada je u pitanju hadis, to je došlo također putem jedne vrste objave, ali ne na način kako je Kur'an i Kerim, jer je tu svaku riječ, svaki harf izgovorio Džibril i Emin. Obzirom da ima hadisa koje prenose časni ashabi Ridvanullahi ta'ala alaihi mežnain od poslanika alaihi selam nekada čak i onaj, kako bi rekao, manijom sadržajem, dakle, svojim riječima, njima je bilo dopušteno, kako kaže islamska olema i veliki zbog toga što su oni znali tačno riječi, znali njihova značenja, znali arapski jezik, znali finese arabskog jezika, znali hadis, Kur'an i Kerim i fikr, i onda je njima bilo dopušteno da nekada izgovore svojim riječima. Oto da imate predaja, vidite, prenosi Ebu Hureyre, prenosi Enes ibn Malik, prenosi e, Ebu Said al-Hudri radijallahu ta'ala anhu mežmain. I vidite mala razlika, ovaj kaže ve, ovaj kaže fe. Dakle, nije problem u tome. I tu, to Allah nije odredio da će čuvati svako ve i fe, nego to zavisi od ravija koji prenose da mogu nekada kažu ve ili fe ili slično tome, ali neće poremetiti ono što je došlo hadisom. Prema tome, Allah je omogućio da i u sunnetu da se on sačuva putem ove uleme koja je na vrijeme to shvatila. Zamislite sada da nije jedan Omer ibn Abdulaziz pokrenuo pitanje sabiranja hadisa i da se nije pojavio jedan imam i Buhari i muslim gdje bi bilo mjesto sunneta. Ali zar se to moglo desiti? U islamu se ništa nije desilo a da to Allah nije tako odredio prema tome sve što je bilo to je jasno odredba gospodara svjetova dakle Allah je svojim načinom pokazao da je sunnet drugorazredni dakle drugi izvor i da nije kao Kur'an i Kerim u onom smislu jer je Allahova riječ od harfa do harfa sunnet je došlo na ovaj način da se muslimani malo pobrinu da svojim radom, trudom, putovanjem koje sam malo prije u predavanju spomenuto mjesec dana hoda da pokažu svoj dakle entuzijazam, svoj elan, svoju volju, svoju snagu, svoj sabor, svoju izdržljivost i da na taj način onaj dokažu svoju vjeru. Da pa Allah htio da džuhdom i džuhudom leme i e, dakle sunana da se ostvari i očuva i ovaj Allahov dakle imperativ koji je rečeno u Kurani Kerimu da treba slijediti el kitab wal hikme i sva nema među njima imam šafije smatraju da u el hikme se odnosi na sunnet i da je to isto Allah objavio kao i ovo samo na jedan drugačiji način i da je Allah i ovo kao i Kur'an samo na jedan drugačiji način preko uleme koja je tačno zna je li ovo hadis ili nije i neko kao što imate naši ljudi kažu pogledaj onoga vadi iz neftalina hadise kad čovjek dobro zna. Veli on izmišlja. Zato što on ne zna i misli da niko ne zna ako on ne zna. Ali ljudi dakle znaju, ako ne znam ja, zna on. Ako ne zna on, ima neki šej koji zna. Prema tome ide se do onog šeja koji zna ili imajući tabi Allah je dao koji, u kojima su svi hadisi provjereni. I nema jednog da kažemo možda hadis, možda i nije. Ulema ga je i može biti razlika samo neka u da li je hadis bila hasan ili sahih. Tu nekad postoji mala razlika u u uleme. Ali uglavnom u svim najvećim brojem hadisa ulema je saglasna. Ovaj hadis valja, ovaj ne valja. I tu nema razlike. Samo mala razlika da li je baš eh, Hasan eh, sahih, Hasan ili Hasan sahih kako kaže imam Tirmizi ili je to sahih kako kaže imam Albani ili kako kaže imam Buhari. To je mala razlika i male se nese. Ali dakle i sunnet je očivan kao što je Kur'an samo na jedan drugačiji način i tu ima ovako kad dođe se neko kaže ono, neko kaže ono i nama se misli da to nije, međutim vi pogledajte kitabe, uzmite Ibn su Sujutija, uzmite druge hafize hadisa, sve ćete naći šta je hadis, nije i kaže se za ovo da nije hadis možda ga je izgovorio neko da shaba ali to nije hadis, onaj koga je izgovorio poslanik sallallahu alaihi wasallam kao što imate brojne hadise, vi to znate da ne bi se citirali sa ovoga mjesta da ne bi dovoljili mislim da je ovim i na ovo pitanje odgovoreno kako da znamo koji su hadisi tem Buhari i muslima sahih. Ja tako. ukratko, dakle, nisu svi hadisi, ovaj, dakle, e, nisu samo hadisi u Buhari i muslim Sahi. To da znate u Buhari i muslimu, svi su hadisi sahih po svoj islamskoj lenci. Međutim, ima nekih zetaka koji kažu za par hadisa da su malo drugačiji. Ali uglavnom, sva ulema i većina uleme džumhuru u ulema što se kaže saglasni da, da su jedan i drugi e, sahi e, do, kraja kraja vjerodostojni. Međutim, imate i drugi e, zbirki u kojima ima takvih vrijednih hadisa i sahih, iako nisu svi. Zbog toga što nisu ostali mu hadisi toliko kriterije uspostavili jake, precizne, toliko precizne koje vi danas niste u stanju kompjuterom riješiti, to su imam Buhari i muslim radili i znali su ko je radija, komu je otac, komu je mati, komu je dajđa, komu je amidža, komu je komšija, kad je umro, ona kad je živio, s kim se družio, sve moguće elemente su poznavali. To nije bilo otkrivanje radi, radi mahana, nego otkrivanje radi vjere. I to kad se otkrije čovjek i proglasi lakcem, to nije onaj koji napada čovjeka zbog čega će odgovarati, nego će, kako je rekao jedan, jel tako, od velikih ljudi, ja na na i njemu slični, kada je bio upitan što ti tako govoriš za čovjeka i kažeš, osnovno da je i on kaže, ja volim da kažem to njemu, nego da me sutra Alehi Selam pita na sudnjem danu, što nisi čuvao moj sunet kako je javio Imam Buhari u svojoj jednoj predaji. Prema tome mi, čovjek koji objašnjava, malo prije govori o kupusu, koji govori o jabukama, koji govori o tehnici, on može da malo zglajze i nije veliki problem, ali kad govori o vjeri mora govoriti ispravno. Kad prenosi hadis mora prenositi ispravno. Dakle ima hadise drugim zbirkama koji sahi, ali nisu svi. I naravno Lema je sad procijenila i odredila. Imate brojne e, hadijska dijela među njima še Albanija i brojne druge hadise posebno u ranijim stoljećima koji su svako dijelo uzeli i one hadise iznijeli koji su i odvojili na jedno mhm. mjesto, Hata na drugo mjesto, Gaiz na drugo mjesto, a Melduate na četvrto mjesto. I na taj način tačno se zna koji je, se može koristiti s koje zbirke, koji ne može.